Hau berezar irratiada! Maiatzak hogeita zortzi gaur aste azkena da hau berrion albistegia duzue berriozari erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi bilgune feministarekin solaz aldia gaur. Ikariari elkarteak eta udaleko berrintasun sailak antolaturik bilgune feministako gide bat urbilduko zaigu gaztelekura bortxen aurrean egin dezakegunaz eztabaida bultzatzeko. Itzordua gaur arratsiko zazpitan gaztelekuan. Gaztelekuan. Eta gaur aste azkenarekin ere osoko bilkura ospatuko da. Horixe maiatzako udalbatza ospatuko da eta urretan zortze puntu izango dira ez gai. Horietatik bost mozioak etzanik beti bezala arratsaldeko seitarretan udaleko bilkura aretoan ospatuko da. Ikasleen matrikulazio epea gaur itxiko da musika eskolan. Musika eskolako ikasleek gaurko eguna bukatu horretik izen aman barko dute, beren musika ikasketekin 2000 amalau 2000 amaboskurtsuan jarretzeko. Ikasle berriek ordea ekainaren bitik, seira bitarte izen aman beharko dute. Matrikulak musika eskolako idazkaritza bulegoan, ekinen dira urrengo urduetan. Goizez amar terdietatik ordu batetara, eta atxeldez lau terdietatik zortziak bitarte. Gorka Morenoren reenkuentro liburua aurkeztuko da bihar. Larragan bortxatua, torturatua eta fusilatua izan zen marabillas izeneko gaztearen arrebarekin Josefina Lambertorekin Gorka Morenoren kontaktua deskribatzen da. Gorka Moreno eta Josefina Lamberto bera liburuaren aurkezpen bilkuran parte hartuko dute. Aurkezpen hau eh, napseo gita masei fusilatuen senitarteko elkarteak antolaturiko oroimen historikoaren inguruko jardunaldien baitan onko gutzen da xabi Eta berrezarko giza eskuntza gazte planak antolaturiko gazte kanpaldi ibiltaria garazi. Ekainaren oita lau, oita bost, oita sei eta oita zazpian ingo den gazte zeharkaldia lau eta osaturik dago. Ui hartzun eta donestebe lotzen dituen zeharkaldiaren lehen etapan, aritxulegi mendia igoko da bigarrenean, aritxulegi utz eta bianditzeko mendilepoti paseko dira ibiltariek azkenik artikutzara jisteko irugarren etapan artikutzatik loizatera igoko dira dira eta handik tontorraz tontorri biliz, ekaitza eta mendaurreti pasatuz azkeneko egunean, laugarren eta parekin kointzidituz mendaurretik malerrekako bailarara jetxiko dira ibiltariak zubieta, ituren eta elkurriaga herrietatik pasatuz eta guzti honekin elmugara iritsiko dira xabi donezte bera zuzenki gazte kanpaldi ibiltaria amabi oita bosturte bitarteko gazte izuzendua dago gazte interestunek berriozarko gazteleku gazteleku Ura urbildu barko irabestenaz, ikariari abildua jotemailu.com elbidean informazioa eskatzerik izango dute. Kanpaldi honetan parte hartzeko berriozaren erroldalduak, berroi tamar euro ordaindu barko ituzte aldiz, gainontzekoak iruro gehi euro, eta izen emateko epea ikainaren amarrean bukatuko da. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak arazi zerua oso odeitzu egongo dela gaur guizean horixe gaurko iragarpenak dionena, baina berri ona egunaren bukaeran odeiak gutxituz joango dira beraz, zeuri txiki ertain egingo du bereziki egunaren lehen partean, egunaren bukaeran atertuz. Mendebal usagaikoa izaulbizi biliko da, eta arratxean ipar mendebaldetik finkatuko da bolada gokor batzuekin. Temperatura iraukionean minimoak gutxi edo nahikoa egoko dira gaur, eta maksimoak gutxi edo nahiko ahitxi. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmkoion.zortzian edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.